երիտասարդությունը ստեղծելու, արարելու եւ նույնիսկ օգնություն ցուցաբերելու կյանքի ամենապատասխանատու շրջաններից է։ Այսօրվա Արցախն ունի իր երիտասարդ կամավորներին։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Անուշ Մարտիրոսյանի եւ Արցախի կամավորների ներկայացուցիչ Ագնես Պողոսյանի հետ զրույցի թեման Արցախի երիտասարդ կամավորներն ու նրանց գործունեությունն է։ ինքս վաղ տարիքից մասնակցելով ճամբարներում եւ տարբեր կազմակերպող միջոցառումներին որպես կամավոր տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել եւ ինքս ինձ դրանից ավելի լավ եմ զգացել։ Հետագայում ավելի մեծ միջոցառումներին ընդգրկվելով որպես կամավոր ձեռք բերեցի մեծ փորձ եւ հիմա աշխատում եմ երիտասարդության բաժնում, կատարում եմ կամավորական աշխատանք, ինչպես նաեւ նրանց հետ հավասար աշխատում եմ ակտիվ կամավոր եմ դարձել դեռ Կոնիֆայից, Կոնիֆա 2019-ից։ Դա ինձ համար մի մեծ ուղի էր։ Այդտեղից եմ ես սկսել կամավորություն անելը։ Ես խմբի առաջնորդներից էի եւ կամավորներին էի առաջնորդում։ Այդտեղից սկսեց իմ կամավորական գործունեությունը։ Արդեն մասնակցեցի տարբեր կամավորությունների, հետո Լուսի Մոլորա Կոնիֆայից, հետո Լուսի Մոլորակ, հետո ճամփարի կազմակերպիչներից մեկն էի, հետո Մանսուրյանի 81-ի նվիրված համերգին էի կամավորություն անում։ Իհարկե շատ կամավոր թագավորություններ կային մակրության, COVID-19-ի շրջանակներում մեծ օգնություն հասցրինք մեր քաղաքասարակությանը, այնուհետև կամավորություններ կատարեցինք հետ պատերազմյան շրջանում։ Կյանքն այսպես է դասավորված. կարիքի մեջ են օգնիր, կարիքի մեջ ես գուցե օգնեն։ Կամավորը օգնելով կարիքավորին հոգու հանգստություն է զգում։ Կամավորությունը ինձ համար ապրելակերպ է։ Ինչ որ մի աշխատանք չէ, որ պետք է կատարես։ Կամավորությունը ոչ միայն ինձ համար է, շատ երիտասարդներ կան, որոնց համար նույնպես կամավորությունը ապրելակերպ է ու ոչ միայն աշխատանք։ Շատ տարբեր մարդիկ հարցնում են, թե ինչու է զբաղվում կամավորությամբ, ինչ որ շահ կա դրա մեջ, թե չէ։ Հենց կամավորությունը այն է, ինչ որ դու շահ չես փնտրում մեջը, այլ օգնում ես մարդկանց, օգնում ես քաղաքացիությանը, օգնում ես ինքդ քեզ։ Այլ ինչպես Անուշը նշեց, հիմա ձեր բերեցին մեծ փորձ։ Տարբեր տարբեր կամավորություններից շատ մեծ փորձ ունենք, ծանոթություններ ունենք, լավ շրջապատ ունենք, լավ ընկերներ, որոնց հետ միջև հիմա կապ ենք հաստատ։ Անուշ Մարտիրոսյանը տարիներ շարունակ լինելով կամավոր այսօր առաջ է բերում խնդիրներ, որոնց ժամանակին ինքն է բախվել։ Այդ խնդիրները կկարգավորվեն եւ լուծումներ կստանան, եթե Արցախի հանրապետության կառավարությունը հավանության արժանացնի կամավորության գործունեությամբ եւ կամավոր աշխատանքի մասին հայեցակարգի նախագիծը, որը մշակվել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի կողմից։ Սեփական փորձից նախ ասեմ, որ կամավորությունը տարիք չի հարցնում, դրա համար պետք է միայն ժամանակ եւ ցանկություն։ Ցանկացած կամավորական շարժման հիմքում այս սկզբունքն է, եթե ուզում ես քեզ մարդ զգալ, օգնիր մյուսին։ Այսօր մենք աշխատում ենք ակտիվացնել երիտասարդների ընդգրկումը կամավորական շարժմանը, որ เป զի խաղաղ եւ արտակարգ իրավիճակներում պատրաստ լինեն բազմապրոֆիլ գործունեություն կատարել։ Դրա համար կամավորության դա դաշտը օրենսդրորեն կարգավորելու համար Արցախի հանրապետության կրթության մշակույթի և սպորտի նախարարության երիտասարդության բաժինը մշակել է կամավորության գործունեության եւ կամավոր աշխատանքների մասին հայեցակարգի նախագիծ, որը առաջիկայում կներկայացվի Արցախի հանրապետության կառավարությանը։ Հավանության արժանանալուց հետո պետք է լրջորեն աշխատենք այդ ուղղությամբ, արդեն օրենքի նախագծի մշակման ուղղությամբ եւ քանի որ Արցախում արկա են մի շարք հստակ խնդիրներ կամավորի ինստիտուտի կայացման ու զարգացման։ Այդ իսկ պատճառով նախ պետք է որպեսզի այն զարգանա Արցախում օրենսդրական հիմք տանք, որպեսզի կարողանանք այն ավելի ճիշտ զարգացնել։ Կամավորի հաշվառման մեխանիզմների բացակայության խնդիրներ, աշխատանք կատարելու ժամկետների ամրագրման եւ նրանց գործունեության շրջանակների հստակեցման անհրաժեշտություն, իրավունքների եւ պարտականությունների ամրագրման բացակայություն կա։ Եվ նման մի շարք շարք խնդիրներ, որ դեռ պիտի աշխատենք, ուսումնասիրենք այդ դաշտը, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ լինի միասին աշխատելը։ կամավորը նվիրյալ է եւ կարեւոր չէ թե որ ոլորտում է զգացվում նրա աջակցությունը։ Արցախցի կամավորն աջակցում է բոլորին, ուստի աջակից է նաեւ իր երկրին թե խաղաղ օրերին, թե պատերազմի ժամանակ արցախցի կամավորները միշտ սատարել են հայ զինվորին եւ ինչպես եւ ինչով կարողացել են եւ կամավորների համար միշտ աշխատելու դաշտ կա եւ մեզանից յուրաքանչյուրը գտնում եմ որ այսօր պատրաստ է ուժերի ներածին չափով իր ավանդը բերել հետ պատերազմյա շրջանում երկրի նորմալ եւ կենսառիթմի վերականգնման դժվարին եւ կարեւոր գործում Այստեղ ավելի շատ կարևոր է ցանկությունը, սակայն եթե ունես ֆիզիկական կարողություններ, օրինակ, կամ հոգեպես տրամադրված չես անելու այդ գործը, դու չպետք է քեզ ճնշված զգաս։ Եթե դու իսկապես կամավոր ես, դու կարող ես կամավորություն անել ուրիշ բնակավարում, եթե վատ ես զգում, օրինակ, արյան կամ առաջին օգնության ժամանակ հաստվող աշխատանքների ժամանակ, դու կարող ես օգնություն հասնել մի ուրիշ բնակավարում, մի ուրիշ ոլորտում, քեզ վատ չզգալով։ Շատերը ասում են, ես չեմ ուզում կամավորություն անեմ, որովհետև ես վատ վախենում եմ կամ չեմ կարող։ Դու կարող ես կամավորություն անել եւ մի ուրիշ շրջանակում, որտեղ դու ավելի շատ պետք ես պետք չէ գնալ այնտեղ, որտեղ դու պատրաստ չես դրան այդ գործողությունը կատարելուն։ Իմ կարծիքով շատ այլ կամավորություններ կան, որոնք մարդիկ կարող են կատարել տարբեր խմբային շրջանակներում, տարբեր տարիքային, այսինքն կանայք կան իրենց երեխաները թողած գալիս են օգնում են կամ ջահել տղաներ, աղջիկներ, դա կապ չունի։ Տարբեր աշխատանքներ կան, որոնք կարող են բոլորն են ներգրավել դրա մեջ։ Կամավորություն անելով դու ինքդ քեզ ավելի հոգեպես բավարարված ես զգում եւ քո դիմացինի ուրախությունը տեսնելով դու դրանից ավելի լավ ես քեզ զգում։ Գիտակցում ես, որ կողքինիդ համար լավ բան ես արել։ Օգնում ես ինքդ քեզ արվելու ճիշտ եւ այդ էմոցիաներով վառ լիցքավորված դրական էմոցիաներով դու արդեն վերադառնում ես տուն սիրտդ հանգիստ, որ ինչ որ մեկին արդեն օգնել ես։ Չնայած օգնածության տարբեր աշխատանքներ կատարելուց նաեւ մենք օգնում ենք։ Այո Ծանոթանալով կամավորության գործի բնույթին եւ ժամանակի ընթացքում ընկալելով նրանց գործի կարեւորությունն ու անհրաժեշտությունը, շատերը միանում են կամավորների թիմին, ձևավորելով հասարակության տարբեր խավերի տարբեր կարծիքներ։ Այո, հասարակությունը դեռ լուրջ չի ընդունում կամավորական շարժումը եւ երիտասարդ կամավորները տարբեր աշխատանքներ կատարելուց տարբեր վերաբերմունքի են արժանանում։ Մեկը հասկանում է բարյացակամ է վերաբերվում, մյուսը դժգոհությամբ է ընդունում։ Մենք արդեն սովոր ենք եւ հասկանում ենք, փորձում ենք հարմարվել այդ իրավիճակին։ Շատերը բացասական են վերաբերվում, շատերը դրական, շատերը զարմացած են հենց մենք նման կամք ունենք, որ բոլորին դիմա դիմակայում ենք, բայց շատ-շատերն էլ փորձում են հասկանալ։ Այն մարդիկով բացասական վերաբերվում սկզբում կամավորական աշխատանքի վերջում, մեջտեղում հենց իրենք էլ սկսում են մեզ օգնել արդեն, որովհետև իրանք էլ են հասկանում մեզ, մեր մտադրությունները եւ սկսում են արդեն իրանք օգնել մեզ։ Արցախը չճանաչված երկիր է։ Տեղի կամավորները տարբեր ծրագրերի շրջանակներում փորձում են համագործակցության եզրեր գտնել միջազգային համապատասխան կառույցների հետ։ Մինչև պատերազմը տարբեր կամավորական շարժումների հետ արդեն կային ընդհանուր եզրեր, եւ չնայած պատերազմը խափանեց որոշ ծրագրեր, պատերազմից հետո նորից ծավալվեց երկխոսություն հին բարեկամների հետ։ Մենք մինչ այսօր էլ այդ կապը պահում ենք, որովհետև պատերազմից հետո մենք հրավեր ենք ստացել ակտիվ կամավորներս մասնակցելու հենց Դոբրոգրադի կամավորների հավաքին, որը տեղի է ունեցել այս տարի։ Մենք Գառնանը մասնակցել ենք այդ հավաքին, որը տեղի ունեցել Արխս համայնքում, Կարաչայևը Չերկեսիա։ Միջև հիմա էլ կապը պահում ենք։ Վալերի Միտրոֆանենկոն շատ մեծ սիրով կայցել է Արցախ եւ դա նա միշտ պատրաստակամ է մեզ բոլոր հարցերում օգնելու։ Так հիշողություններով էր հիշում հենց Շուշին, որտեղ Շուշի ինքը շատ էր գնացել, այնտեղ կամավորական դասընթացներ էր տանում դիետասարների հետ։ Շատ բար էմոցիաներով գնացինք այնտեղ ծանոթացանք իրանց հետ, նրանց աշխատանքին մեծ փորձ ձեռք բերեցինք, նոր ծրագրեր մշակելու, նոր ոգեշնչում ստացանք եւ շատ լավ հիշողություններով վերադարձանք Արցախ։ Իհարկե պետք է աշխատենք, նոր ծրագրեր մտածենք, որ մեր երկիրը ավելի բարելավենք։ Կամավորները լավատես են, քանզի վատ հայացք, վատ վերաբերմունք եւ վատ ռամադրություն ունեցող որևէ մեկը չի կարող զբաղվել կամավորությամբ։ Նրա հոգում մտածումներում արտահայտվում է վստահություն ապագայի հանդեպ։ Մեր երիտասարդ կամավորներին կմաղթեի պատրաստակամություն, լավատեսություն եւ համագործակցություն, որովհետեւ համագործակցելով իրար հետ միասին մենք ուժեղ ենք Իհարկե կուզենայինք, որ մեր կամավորությունը կատարենք խաղաղ պայմաններում, այսինքն այս բացասական համաճարակներ, պատերազմ նման բաներում մենք կամավորություն չկատարենք։ Կամավորություն կատարենք միայն ավելի բարի գործերում եւ խաղաղ պայմաններում։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Անուշ Մարտիրոսյանի եւ Արցախի կամավորների ներկայացուցիչ Ագնես Ապողոսյանի հետ զրույցը նվիրված էր կամավորներին եւ կամավորությանը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Մեզ կարող եք հետևել YouTube-յան եւ Facebook-յան հարթակներում։ Ստուդիայում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։